วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุขวินาสายะปริตังบรูธมังคลัง วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังพรูตมังคลัง วิปติปติภาหายะ สัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะ ปริตังพรูทะมังคะลัง สมันตายจักวาเลสุงอตรังกชันตุเลวตายสัทธมังมุนิราญาสาสุนันตุสักกโมคันดัง สักเยกาเมจารูเงกิริสิการัตเตจันตลิเควิมานเนดิเปรัตเอจักกาเมตารุวนวะกหเนเงหวะทุมิเคเต หุมาจายันตุเดวาจลาทลาวิสเมยักขกันทัพบนากายติทันตายสันติเกยังมุนิวราวจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนการโลายัมพดันตายธรรมสวนการโลอายัมพดันตาย ธรรมสวนการโลอยามพดันตาอันดมยังบุตสาภควาโตปุบภากนมการังกโรมาเสงนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ธัมมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิดุติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิดุติยมปิธัมมังสรนังกัจฉามิดุติยมปิสังฆังสรนังกัจฉามิอาติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิ ตาติยามเตธรรมังสรนังกัจฉามิตาติยามเปสังขังสรนังกัจฉามิหันนมยังนมกราสิติงกากาทายโยพนามาเสโยจักคุมาโมหมลาประกาศทนสามังวะบุตโธสุขโตวิมุตโต มารัสปัสสาวินิโมจยันตนสาเปติเคมังยนตังวินัยยังบุตังวรันตังธิรสานามามิโลกัสนาทัญญวินายกันจาตันเตยสาเตยสิทธิโหตุสัมปันตรายาจวินาสเมนตุ ธรรมโมจโยโยวิยะตัสสะสัตถุดัสเสติโลกัสวิสุติมกังมิยานิโกธัมมกรสตาริสาตาวะโหสันติกโรสุจินนนธรรมังวรันตังสิรสานามามิโมหะปญาลังอุปสันตนาหัง ปันเตยสาเปยยสิติโหตุสัมปันตรายาจวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุกตานุโกยนโลกัสปะปุปกิเลสเจตันสันโตสยังสันตินิโยจโกจัสสาคาตธรรมังวิจิตังกโรติ สังฆังวรันตังสิรสานามามิบุตธานุบุตธังสมาสิระดิทิงตันเตยสาเตจยสิติโหตุสัมบันตรายาจวินาสเมนตุนนมยังสัจจกยากาทาโยพนามเส นาทีเมสรนังอัญญังบุตโธเมสรนังวรัง เอเตนัสจวัจเจนะโมติเตโหตุสัมปนางนาทีเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรัง เอเตนัสจวัจเจนะโสติเตโหตุสัมปนาง นาทีเมตระมังอัญญังสังโฆเมตระมังวรัง เอเตนะสัจวัจเจนะสติเมโหตุสัมมนานนมยังมหาการุณิโกนาโทตินิกังกาทาโยพนามเสมหาการุณิโกนาโทตายะสัมปานินัง วเรตวาปารมิสัมมาปะโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัจเจนะมหุนตุสัมปุปันตวังมหาการุณิโกนาโตหิตายะสัมปปานินังโอเรตวาปารมิสัมมาปะโตสัมโพธิมุตตัง เอเตนะสันตวาเจนะมาหุนตุสัมปปัตวามหาการุณิโกนาตุสุขายาสัมปปานินังปุเรตวาปารมีสัมมาปัตโตสัมโมติมุตตมัง เอเตนะสัจวัเจนะมาวันตุสัมมุปัตวังหันดมยังนโมการะตกะกาทายโยปนามาเสงนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหตินนนะโมอุตตมะธรรมัสสะสวาคาตเสวะเตนิทัง นะโมมหาสังกัสสะเปเวกุตาเสระดิตินนนะโมโอมาตยารัตสารัตนาตยาสัสตุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตุตยสปินะโมการะปภาเวนาวิกัชันโตกัจวัง นาโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัมปนานาโมการาสเตเจนามิทิมิโหมิเตยวาอันดมยังมังกลกกาทาโยปนามาเสงอาเสวนาจยมาลานังปันเดตานันจะเสวนา ปุญญาจะปุญญาญาดัง เอตมังกลมุตตมังปาริรูปเดสวัสโสจามกุเบจักตะปุญญาตังอัตตาสัมมาปณิติจาเอตมังกลมุตตมัง บาหุตัจันติปัญจาวินายโยจตุสิกิตน สุภาษิตาจยาวาจาเอตมังกรมุตมังมาตาปิโตอุปาทานังกุตตะรัตสังฆหนอาณากุลาจกรรมันตาเอตมังกรมุตมังนานันจะธรรมจริยาจายาตกานันจะสังฆหนอาณาวจานิกรรมานีเอตมังกรมุตมัง ารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญมอาปามาโดจะทำเมโกเอตมังกระมุตมังการาวจะยวาโตจารสันโตติจกตันยุตังกาเรนะธรรมะสวนังเอตมังกระมุตมังคันติจะโสมจะสตาสมนานันจะรัตนัง च एतं मङ्गलमुत्तमं ब्रह्मचर्य चिर एतमङ्गलमुत्तमम्बे मां एतमङ्गलमुत्तमम् เอตาเดิสานิกตวานาสัมปธรรมปรายิตานสัมปทังโตติงกัจฉันเตตันเตสัมมังกลมุตมันเตมันดมยังชารตนาปริตกาทายโยปนามเสงยังยินเจตังเอตวาอุรังวันสังเกตุวายังรัตนังปณิตัง นาโนสมังอติตถาคเตนะเอดัมเปมุตเถรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุทายังวิรากังอมตังปณิตังยาญาจกาสกยมุนีสมาหิตองนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินเจอีดัมเปธรรมเมรตนังปณิตัง एतेन सत्येन सुवति होतु यं बुद्धस्य तो परिवर्णये सुचिं स्वमाधिमानन्दै कन्यमाहो स्वमाधिनाथेन समो न विचते एनं वेदं मे रतनं प्रणीतम् एतेन सत्येन सुवति होतु ये गोकलाथ सतां प्रसथा ยาตาริเอตานิยุกา นิหุนติเอตากินายาสุกตาสสาวกันเอเตสุนินานิมหาปลานิเอตัมเปสังเกรตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยสุปยุตามนัสานันเฮนะเนกามิโนโกตมัสสนามิ เอตปฏิปัตตามตังวิกายารัฐามุตานิปุติงกุญญมานังอิตัมเปสังเขรตนังปณิตัง เอเทนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนติสัมภวังวิรัตจิตายติเกปวัสมิง เอขีนันบิจาวิรุณิชันดาน นิบันติทิรายทายัมปณิปนเอดัมเบตังเทรตนังปณิตัง เอเตนะตาเจนะสวัสดิโหตุหันธรรมยังเมตัญจาสัพพโลกสมินติอาดีกังกรณะกรณียเมตาปริตังพนามาเสงเมตัญจาสัพพโลกสมิงมานาสัมภาวเยอปริมาณัง พุทธังอโตวจะิเรียนจาสัมมาทังอเวรังอสัพตังเอพันารานิสินโนวาสยาโนวายาวตัสวิกตมิโทเอตังสัตเทงอติทยาพระมเนตังวิหารังอิตมาหุงเดทินจานุปจรรมาสีรวาดัสเนนสัมปนน กาเมสุรินายเกทังนายิจาตุกัปสยังปุณเรติเตหันธรรมยังอปมาโนบุตโหติอาดิกังคันธปริตังพนามาเสงอปมาโนมุตโหอปมาโนธรรมโนอปมาโนสังโฆ ปามานวันตานิสิริงสปานิอาหิวิชิกาสตาปนิอุนานาปิสระภูมุจิกามกาตาเมรคากาตาเมปริตาปาริกมันตุภูตานิโสอังนโมภะคะวะโต นะโมตัตตะนังสัมมาสัมพุทธานังหันธรมยังวัตกะปริตังพนามเสงอาทิโลเกสีรังกุลอยตาจังโสจายนุจยังเปนะตัจเจนะกะหามิตาจกิริยามนุตรังอาวาจิตวาธรรมวรังสริตวาบุปเกจิเนง स च परमवत्सयान्तक्रियामकातम् सन्धि पखापतना सन्धिपाणा वञ्जना माता पिता च निखन्ता जातवेन पतिगमान् सा च गते मह्यं महापचरितोऽसि วันเจสิโสรสะกเรสาเนอุตตังปตวายตาสิกิกสันเจนะเมสโมนาทีสาเมสัจปารมีิตหันดมยังอนุสรณะปาทังปนามเสงเยติปิโสภะกวาระหังสัมมาสัมพุทโธ เวียญาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวินุนอนุตรโรปุริสรามาสารติสัทาเนวมนุสานังบุตโธภควาทิสวาคาโตภควตาธรรมโมสันเนติโกอาการิโกเอหิปัสสิโก โอปนายิโกปัจตังเวนิตัมโมวิญโยเฮติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอยโยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาเนนันจตาริปุริสยุกานิอัตถปุริสมุกลังเอตาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดากินายโยอัญญลิกรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสัยเสหันดมยังอาตานาปริตังปนามเสง วิปัสสนามตุนจักุมันตัสสิเรมตุนสิกิสัพพินามตุนสัพพพุทานุกัมพินนเวสัพุทธานามตุนนาหาตกัสัตปัสสินนนามตทุกขกุสันทัสสะมาราเสนปมัตินนโกลากมนัสนามตุนพระมนัสสาวุสิมตุน สัพพสนมัตวะวิปมุตตะสัมมิอังกิรัสสนมัตวะสกยาปุตตะสิริมตนโยอิมังธรรมะเมเลปนุดนังเยจาปินิปุตานุเกยะทาปุตังวิปัสสิสุงเอยนาอภิสุนามหันตาวิดาสารดา เอตังเลวมนุสสานังยังนามสันติโคตมังเวจาจรณสัมปันนังมหันตังเวตสารดังเวจาจรณสัมปันนังบุตรังวันนามโคตมันเตหันดมยังอังกุลิมาปุปกะปริตังบุตรังกะปริตังปนามาเส ยะโตหังปกิมิอริยายะจาติยาจาตนนามิจานามิสัญจิตจปานันยิวิตาวโรเปตัง เอนะสัจเตนะสติเตโหตุโสติงปัสสังโมทังโกสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมเปริปัสสติโมจังกาจตถาปเรน สามาตุเปกะโพชังกาสัพเพเปสัมมาดัสินาโมลิมาสัมมาดาคาตาบาวิตาบริกตาสังวัตันติอภินญาญาณิพานายาจโมติยาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัมปดังเอกัสมิงสมเยนะโทโมคลานัญญกัสปัง เอราเนตุกิเตริสวาโมจังเกตัตเดสเยเตจตังอภินันติตวาโรกามุจิงสุตังกเนเอเตนะสายจวาเจนะกุติเตโหตุสัมปนาเอกาลธรรมรายาปิเงรัญเยนาปิปิริตนจุนนาเทเรนตันเนวาปนาเปตวานาสะดรัง สัมโมนิตวาจามาธาธรรมาวุธาสิทานโสนเอเตนะสัจวัจเจนายโสติเทโหตุสัพนังไอนาเตยาบาธาดินันนำปิมาเอตินังมากาตากิเลสาวาปตานุปฏิธรรมตัง เอเตนะสัจวะเจนะสติเกหตุสัมปนายันดุนิมิตังอวมังคลันจาโยจามนาพรจสกุณาสสะโดนปาปะกะหตุสุปินังอคันตังมุทานุภาเวนวินาสเมนตุยันดุนิมิตังอวมังคลันจา โยตมนาปตะปุนัสสันโดปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนโตยันดุนิมิตังอวมังคันจังโยตมนาปตะปุนัสสันโดปะปะกะโหตุสุปินังอกันตัง สังขานุภาเวนะวินาสเมนตุสักกตวังบุตหังตนังโอตทังมุตมังวรังอิตังเดวมนุสานังบุตเดเยนะโสตินังนาสันโตปัตตวาสเมนุขาโมกัสเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอตทังมุตมังวรัง ปาริราหุปัสมนังธรรมเตเยนะโสตินังนาตันโตปัตวามเมพยาวุปัสเมตุเตสังกตวาสังคารตนังโอสตังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังกคเตเยนะโสตินัง นาสันโนปันวาสัมเมโรกาวปัสเมตุเตทุขปัตตาจนิทุขาปยาปัตตาจนิปยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัมเมปิปานิโนเอตาวตาจามเฮเยสัมปทังปุญญสัมปดังสามเมเดวานุโมดันตุสัพพสัมปติสิทธิยา นานังดาดันบุสัตายาสิรังรักันตุสัมปดาภาวนาปิรตาหุนตุยัจันตุเนวตากตังสัพเพมุทธาปรปัตตาปเจกานันตยังมลังอารันตานันจะเป็นเยนาระคังบันทามิสัพพโสบาหุงสังอาสมาพินเนมิตาสาวตันตัง เปเมฆลังอุริตังโครัสเสนมารัง นานาทิธรรมวิตินาจิตวามุนินนอันเดยสาบวตุเตเดยมังกลังกังมาราติเรกมพิโยจิตสัพพรติงโครัมปนาลวะกมากรรมธาตยากัง ขันเดสุดันตวิตินาจิตวามุนินโนขันเตยสาภวตุเตจยมังกรังกังลาลากิริงกัจวรังอติมาตภูตังดาวากิจากมัสเนวสุนารุนันตังเมตัมพุเสกวิตินาจิตวามุนินโนตันเตยสาภวตุเตจยมังกรังกัง โอเคตตากรรมติหาตสุดารุนันตังทาวันติโยจนะปะทังกุริมารวันตัง อิทมิสังกตมโนจิตวามุนินโน ตันเดยสาภวตุเตยยมังกรังกังกาตวานากาตมุตรังอิวกาปิเนียังอินดายโนตวัจนังกนกายมาจเจ สันเตนะโสมวิทินายิตวามุนินโดตันเตยะสะภวตุเตจยมังคลังกังสัจจังวิหายมติสัจจกวาดเกตุมวาจาวิโรวิตมนังอติอันดภูตังปัญญาปเนปจริโตยิตวามุนินโดตันเตยะสะภวตุเตจยมังคลังกัง นันโดปนันดบุจกังวิพุทังมหิติงโกเตนะเทระบุจเกนะธรรมาปยันตนเอตุปเนสวิตินาจิตวามุนินโดนอันเตยะสาภวตุเตจยมังกรังกังโยคาหเนติปุจเกนะสุนาตาทังรามังวิโสติจุติเมติปกาปิธานัง ยานากเตนะวิธินายิตวามุนินโดนตันเตยัสสะภวตุเตจยมังกรัตัง เอตาปิโมตเจยมังกรหัตกาทาโยวาจโนตินาตินเนสรเทมตันเดเอตวานเนกวิวิธานิจุปัตวานิ โมตังสุขังอธิกมายนโรสตัญโยมหาการุณิโกนาโตหิตายาสัพปานินังโอเรตวาปารเมตมาปโตสัมโมิมุตมัง เอเตนัสัจวัจเจนะโหตุเตจยมังกลัง ยายันโตโมติยาโมเลสัพยานังนันติวัตโน एवं तवं विनयो ये जयसु जयमङ्गले मङ्गले अपराजितपलङ्गे सीते पदवि पोखले अतिते केश प्रबुधनागपतो प्रमोदते सोनगतं सुमङ्गलाभतं सुमोदितम् सोगनो सुमोहतो जायतं ब्रह्मचारितो อันตกินังกายกรรมังวาจากรรมังปันกินังปันกินังมโนกรรมังปณิทิเตปันกินังปันกินานิกตวานารพันตเตปันกินะวัตุสาปมังกลังราคันตุสาพเดวตาสาวังบุทานุภาเวนาสนาโสติภวันตุเต อาวัตุสัพมังกาลังรักันตุสัพเนวตาสัมมาธรรมานุภาเวนัสนาโสทิภวันตุเตงอาวัตุสัพมังกาลังรักันตุสัพเนวตาสัมมาสังฆานุภาเวนัสนาโสทิภวันตุเตง